u jednom naselju se desila velika glad. I bilo je ljudi koji su umrli od toga, od gladi. A namjesnik, predsjednik te mjesne zajednice zna da u tom mjestu ima dovoljno hrane da se preživi, da svi preživi. Ima hrane kod imućnih ljudi. Samo kada bi oni podijelili svu tu hranu na mještane, mogla bi se prebroditi ta kriza. Međutim, on želi da svako od mještana, od džematlija učestvuje u prebrođivanju te krize. Pa kaže, ljudi, uz Allahovu dozvolu ja imam rješenje. Mi ćemo odrediti dan i noć. Dan i noć, taj dan, tu noć. I neka svako od vas, sve jedan od vas, od mještana, dođe samo sa jednom čašom mlijeka samo sa jednom čašom mlijeka. Ako je stvarno glad bila toliko velika, da vam je pojela sve u kući, ništa nije, nije ostalo. Ako pozajmite, nećete mnogo pozajmiti. Moći ćete kasnije vrlo lahko vratiti jednu čašu mlijeka. Međutim, kaže uvjet, šart, uvjet jeste da svako od vas dođe zasebno. Da svako od vas dođe zasebno i da prospe tu svoju čašu. Da ne dođe on, njegova supruga, djeca, babo, majka i, i, ostale komšije i svi sipate a mi ćemo postaviti jedan ogroman veliki lonac, taj taj dan tu i tu veće sipate. Ali svako mora zasebno u kolonu, u kolonu jedan, sljedeći drugi, ali zasebno, da niko ne vidi. I odredili su taj dan i tu večer i dolazili su svi. Sa jednom čašom i sipali. Sutradan, kada je trebalo da se otkrije taj veliki lonac, poklopac da se podigne i da se podijeli ta hrana na mještane, da bi ako Bog da uz Allahu dozvolu preživjeli određeno vrijeme našli su pun lonac čega? Našli su pun lonac vode. Zašto? Zato što sve jedan od tih mještana džematlija je došao sa čašom vode. I sve jedan od njih kada je sipao u čašu vode, jer je došao sam, nikoga nije gledao. Gledao ga onaj kome ništa ne promiče. Allah subhanahu. Kada je izljevao svoju čašu, govorio bi ova moja čaša vode o loncu mlijeka uopće se neće primijetiti. Ali je problem što su to svi sasuli. Problem što svi mi čekamo od nekoga drugog da usipa mlijeko, a mi ćemo sipati vodu u svojim džematima. Zato nam i umiru džemati. Zato nam se i gase džemati. Zato nam se i cijepaju džemati. Zato što čekamo na nekoga drugog da dođe da nam radi. Nikada sve jedan od nas kada se postavi i kaže nema islama, nema ovdje na ovom mjestu islama ukoliko ja ne budem radio za islam i neće biti islama. Ukoliko sve jedan od nas ne, kaže sebi neće biti islama ovdje u ovom džematu ako ja ne budem radio, ako ti ne budeš radio, ako ne budemo svi radili, neće biti islama. Ako budemo čekali da neko drugi dođe i da radi, da nam popravi stanje, neće popraviti. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى